2 Korintiërs hoofdstuk 13 Dit is nou die derde keer dat ik naar jullie toe kom. Door die getuienis van twee of drie getuies moet elke zaak bewijs worden, zei die schrift. Aan die wat vroeger gezondig het, en aan al die ander het ik voorheen toen ik bij jullie was gezegd, en ik zei dit nou weer vooruit terwijl ik niet bij jullie is niet. Als ik nou weer naar jullie toe kom, zal ik niks en niemand ontzien. Jullie zoeken ons een bewijs dat Christus door mij praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak. Maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk as ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly. Streef na die geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.